Mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur ja ku jemi sërish, ju përshëndesim Data sot ka 30 mars, unë jam Blendi bashkë me Jerin Mirë mëngjes Me Altinin Mirë mëngjesi Mirë mëngjesi, Altin Olta është këtu gjithashtu dhe Lori Si çdo mëngjes tjetër Faleminderit që uh, jeni në Radion Klab FM Unë ju përshëndes që të gjithve, ju uroj ditë të mbarë Si e keni kaluar? Mirë Unë kam munguar për ca ditë Na ke munguar Megjithatë ja ku jam sërish Uh, edhe ju më keni munguar do ta them kështu me sinqeritet dhe pa patetizma, por më keni munguar. Mos ik më. Faleminderit. E di çfarë? Ose bëj një përpjekje. Ne jo, keni të drejtë. Ajo është fjala Olta. Ne nuk duhet të ndahemi. Nga njëri tjetri. Okej, okay, mirë, um, është është mëngjesi pas fitores së madhe, njerëzit uh, kam përshtypjen kanë uh, kanë festuar deri vonë. Ishte një ndeshje fantastike. Shumë emocionuese. Kështu që faleminderit çunave të kombëtares për emocionin që nuk nuk provohen dot kollaj. Një kur zë të dashur për herë të parë dhe dy kur fiton kombëtarja në një natë si kjo. Tjera shanse nji edhe kur të lind një fëmijë. Po. Apo jo, Olta. Siç mund ta dish, edhe ai është një gol. Unë kam në fakt. Të dytën, por gjithsesi. Kë ke të dytën ti? Kë ke të dytën? Fëmijën? Po kë ke të parën, fal. Po, Golin e kombëtares. A dashurin po, është vërtet. Harrova, harrova. Sa diplomate që është. Po, Kur t'rritet edhe pak goca do thot të parën kam fëmijën, po të dytën dashurin. Po tani kështu e bën sipas ngaqë s'merr vesh ajo edhe I bën qejfin bashkëshortit. Po gjithsesi. Bravo ti. Do flasim për këtë sot, se kemi kemi gjithë mëngjesin, kam përshtypjen njerëzit duan, kanë akoma për të për të prodhuar kështu nga ana emocionale. Po ishte shumë emocionuese. Unë atë po të thosha edhe ty, ti ishe në stadium dhe kam përshtypjen uh. ke provuar emocione shumë të forta, po dhe unë që e pash në shtëpi, emocionet ishin të jashtëzakonshme. S'ka rëndsi ku ishe, kam përshtypjen mm. Që po. se po shikoja sot, sot mëngjes shikoja fotot e emigrantëve. Mm -hmm. Kushërinjtë e mi, miq, familjarë që janë ca në Amerikë, ca në vende të tjera, që kishin dalë me kalamajt, ata veshur kuqezi me kapelet me bluza që thon Shqipëria, edhe po e përjetonin edhe në Amerikë.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 Në vitin 1853, erdhi në jetë piktori holandez Vincent van Gogh. Në vitin 1858, Hyman Lipman nga Philadelphia fitoi patentën për lapsin. Në vitin 1905, presidenti amerikan Theodore Roosevelt u zgjodh si ndërmjetës për bisedimet për paqe midis Rusisë dhe Japonisë. Në vitin një mijë e nëntëqind e dyzet e pesë, erdhi në jetë kantautori britanik Eric Clapton. Në vitin një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë, u njoftua për herë të parë shpikja e fototransistorit, një pajisje gjysmëpërçuese që konverton dritën në një rrjedhë të ngarkuar elektrike. Në vitin një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e shtatë, Tunizia dhe Maroku nënshkruan një traktat miqësie në Rabat. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë, Erdhi në jetë këngëtarja kanadeze Celine Dion. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre, me tërheqjen e pjesës së fundit të ushtarëve amerikanë dhe lirimin e të burgosurve, formalisht mori fund angazhimi amerikan në luftën e Vietnamit. Në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e një, presidenti amerikan Ronald Reagan u qëllua dhe u plagos në Washington DC nga John Wickly Junior. Dy policë dhe sekretari i shtypit James Brady u plagosën gjithashtu. Në vitin dy mijë e tre, në shtetin amerikan të Nju Jorkut hyri në fuqi ndalimi i konsumimit të duhanit në restorante dhe bare. This is Club FM 100.4. Në klubin e mëngjesit unë ju përshëndes jam Blendi bashkë me Jerin, me Altinin, Olden e Lorin, në si çdo mëngjes tjetër sot këtu në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s mbas uh, një nate entuziazmuese ku shumë njerëz kanë uh, kërcyer e kënduar e festuar e gëzuar për uh, fitoren e kombëtares dhe në uh, Shtetet e Bashkuara të Elbasanit këtu në Shqipëri. Ëm um, ishte me të vërtetë ishte interesante edhe ajo që ndodhi më pas dhe kam përshtypjen unë që është edhe ndoshta një tregues i dëshirës së madhe që kemi dhe mungesave të gëzimit në në në Shqipëri. Sepse sepse jemi kaq kaq të etur, kaq të të privuar ndoshta nga nga entuziazmi, nga krenaria, se i ke parasysh, kanë ndodhur për shembull u bë një muaj tani më që dëgjojmë vetëm këto makabritetet e mëdha. Mm. E lloj-lloj gjërash jo fort të këndshme dhe pastaj ndodh që një natë Jemi kështu në majë të botës edhe rehat me veten dhe ça na gjen kur jemi rehat me veten fillojmë kërcejm nga nga gëzimi. Unë kshu e shpjegoj për vete. Ë uh, të gjithën atë që ndodhi dje në Elbasan, por ne sot në klubin e mëngjesit do t'ju japim juve të gjithëve një mundësi për të na shkruar, qoftë në numrin tonë telefonit, qoftë në faqen tonë Facebook, kështu që jeni nga jeni, përshëndetje Elbasani, mirë se je zgjuar me qira fjala um, që të na tregoni se si e përjetuat dje. Po Elbasani e ka e ka pasur fatin e madh që ta ketë në shtëpi se mm -hmm. uh, un kam një video do jua tregoj vetëm uh, pak minuta më vonë që e regjistrova vet atje megjithëse ju keni parë kam përshtypën klipe plot se televizionet të gjitha ishin derdhur për të për të regjistruar e për të televizionet po njerëzit nëpër Facebook kanë hedhur video po, e çfarë po, po. Po edhe një shans tjetër sot në mëngjes, mbasi zgjohesh që njerëzit na tregojnë. Kështu që uh, do ju pyesim si si e përjetuan ndeshjen, ku e patë, me kë e patë, uh, sa festuat. E të gjitha këto. Ëm um, sepse e gjithë rruga un bëra atë gjënë që bëj zakonisht, un mundohem që ta lë makinën sa më larg nga stadiumi të jetë e mundur dhe me fytyrë nga Tirana. E ke parasysh e, e kam makinën kështu drejtuar, bëj edhe e bëj edhe rrethin në fund. Mm -hmm edhe e kthej makinën në mënyrë që të të mund të largohemi shpejt. Ëm um, dhe në ndeshje të tjera, për shembull, edhe kur kishte barazim me Danimarkën, se kam qenë atje. Tam. Njerëzit pastaj turren për të se në barazim nuk festohet. um, për t'u larguar dhe bëhet ajo gurguleja e zakonshme. Që duhet thënë dje ka pasur kështu policia e shtetit ishte ishte kudo që e lehtësoi shumë uh, trafikun, edhe kalimin edhe gjitha gjërat. Por dje unë u ktheva se normalisht me punë sot këtu. Ëh mm -hmm. uh, dhe mund ta kisha festuar edhe në Tiranë se bulevardi u mbush plot, por shumë nga ata që kishin ardhur në Elbasan ndenjën. Kështu që ishte po, vazhduan festën deri aty, kush e di se mhm. sa vonë janë kthyer. Kështu që për ne që morëm të ktheheshim shpejt mbas ndeshjes, ishte rruga ishte praktikisht e hapur. Uh, 20 minuta, 25 minuta më vonë unë isha në Tiranë, edhe ishte këtu që u bë pastaj atje te, te është bërë atje te Diga e Liqenit, është bërë Mizeri fare. Ç'të them? Po nuk dua të përdor kështu fjalësh tani. Se është është bllokuar trafiku, po bëhen punimet, do vazhdoj ajo unaza e re që ka kalon mm -hmm. përmes uh, komunës Parisit, janë mbyllur ca rrugë atje, kështu që derdhen gjithë këtej nga diga. Edhe është bër. Edhe po mendoja, ajo rruga ka nevojë për t'u zgjeruar. Donte ajo një korsi tjetër. Po. Do. Mirë do. Ajo rruga që është poshtë digës, ka nevojë që të bëhet pak më e gjerë. Ka nuk e di nëse do të po. ketë më vend tani që të bëhet pak më e gjerë. Unë besoj derisa do bëhet pallati, është. Mund ta bëjmë rrugë më gati. Po është vend. Ta zgjerim sipër. Është vend gardhi, është vend gardhi të Neqes atje. E keni po. parasysh gardhin e të Neqës. Ju s'ke ku e shtyn atë, po ajo do. Ma ka zënë trotuarin. E ka zënë trotuarin. Po, kam përshtypjen. Mm. Ku vihet ajo? Ka pasur trotuar atje? Një lavazh ata dhe nëse kshu ka qenë kanë. Vetëm në njërin krah ka pasur edhe një trotuar i vogël. Po. Po duhet të duhet se edhe për të vajtur, edhe për të kthyer ose edhe për të dielat, të shtunat kur njerëzit dalin është bërë e vështirë. Mirë, ne do të themi vetëm pas pak, miq të dashur, sot do të flasim për uh, ndjenjat tuaja për kombëtaren. Ora është 7:23 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e hënë, data 30 mars. Ju urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbarë kudo të ndodheni. Mirë se keni ardhur. Mm. Çfarë mm. na tregon Eri? Po, ti e di që unë kam shumë qejf artistët që përdorin metoda nga më të ndryshmet, mm -hmm. qoftë për të bërë piktura, qoftë për të bërë skulptura dhe këtë herë kam ndalur tek një skulptor i cili jeton në Richmond të Britanisë së Madhe, e ka emrin Richard Stainthorpe i cili ka vendosur që nëpërmjet telave që mm. njerëzit nuk i, i përdorin ose mund t'i hedhin, ai i ka mbledhur që të gjitha dhe ka krijuar skulptura të mrekullueshme. Bëhet fjalë për disa skulptura njerëzore dhe jo vetëm, sepse ka bërë edhe disa uh, qenie si ëngjëjt për shembull. Mm -hmm. por njerëzit janë befasuar sepse i ka bërë në ambientet jashtë, pra jashtë qytetit dhe kur i kanë parë të gjithë janë befasuar sepse dukeshin aq reale dhe aq mahnitëse sa me të vërtetë janë të bukura. Tani ky çka ka bërë është e di ça më kujton pak, mm. më kujton atë stadiumin e madh të Kinës Foleja e Zogut, e ke parasysh atë mm, stadiumin që është bërë si me thurje kështu. Vërtet. Është e njëjta ndjesi që ti ke. Metodë po, ndoshta. Po ky i vendoska këto në në pjesë të ndryshme të qytetit, se shikoj po. për shembull që është kjo vajza e ulur mbi një muret. Është mm. një burrë tjetër që është në një rrugë tjetër të mhm, Richmond. Mm -hmm, duke lexuar. Të gjitha, po, të gjitha skulpturat që ai ka krijuar përgjithsisht janë në ambientet jashtë. Shumë interesante. Po kjo vajza, kjo vajza qenka Angelina Jolie. duket si Maleficent. Po tani ja vura re brirët. Po sepse ka krijuar uh, trupa njerëzorë, por i ka ndërthurur ato me mitologjinë apo me krijesa të tjera. Njëra mitologji është ajo e lexuesit, mm. që po bëhet gjithmonë më mit. E vërtetë. Kam përshtypjen unë. Ej, mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, jeni me Blendin, Erin, Altinin, Oltën edhe Lorin, si çdo mëngjes tjetër këtu. Sot flasim për uh, përjetimet e ndeshjes së djeshme të kombëtares, fitorja ndaj Armenisë. dy me një në stadiumin Elbasan Arena në Elbasan ku kombëtarja luan këto kohë dhe dhe duam që të pyesim si e keni si e keni përjetuar ju këtë ndeshje të mrekullueshme. Jam i sigurt që keni edhe foto, kështu që në faqen tonë Facebook, në facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, atje ku ne hedhim një status në lidhje me këtë temë, me këtë thirrje që bëjmë për juve sot, që të na bashkoheni, ju mund të vendosni se e lejon Facebooku tani apo jo, që ti të përgjigjesh në koment me një foto. Ne, mm -hmm, këto fotot mund t'i nxjerrim edhe në në televizor, njërën mbas tjetrës, për të parë se si ia keni kaluar juve gjatë uh, asaj uh, mbrëmjes së djeshme që ishte aq emocionuese dhe drithëruese. Unë kur erdha në Tiranë uh, kisha kam shumë qejf kur kur ka ndeshje, kur ka fitore, mm -hmm. kam shumë qejf që të rri e të dëgjoj komentet. Ëm uh, Se më kap adrenalina, e ke parasysh, s'më zë gjumi. Po, entuziasmi i njerëzve është më i madh, mm -hmm. normal. Kështu që isha po shikoja në televizor uh, dje programe që kanë lidhje me sportin, deri vonë, deri deri vonë, deri vonë, do të thotë, digi don, digi don. Edhe edhe jepnin ato edhe edhe plane regjistrime nga qytete të ndryshme ku festoi, është festuar në Shkodër, është festuar në Tiranë, në Durrës, mm -hmm. ishte ndezur flakë, kudo që ka pasur njerëz. Dhe shqiptarë ka pasur edhe edhe festë. Kështu që uh, mund na shkruani në faqen tonë Facebook, mund na shkruani gjithashtu në W um, fal www 069 20 ose www.facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Faleminderit Iri. Të lutem. David Guetta do vi tani bashkë me Emeli Sandé. Kjo është What I Did for Love në Club FM në 100.4. E bukur kjo. David Guetta miq të dashur është uh, këtu bashkë me uh, Emeli Sandén. Okej, okay, tani mhm. ëm um, Unë e kam gati këtë video që do t'ju tregoja. Kjo është uh, kjo është çka ka ndodhur në uh, një nga gjërat. Po këtë e regjistrova vetë. Kështu që është rreth 1 minutë e gjatë, por në një moment të caktuar në Atë sheshin para kalasë aty në shëtitoren e Elbasanit, ndërsa mm -hmm. sepse 12000 veta ishin brenda në stadium, por jo, jo të gjithë që kishin vajtur në Elbasan kishin bileta. E megjithatë njerëzit kanë shkuar për ta përjetuar nga pranë, ë uh, dhe për ta për ta festuar e për ta ndier më fort. Kështu që ishte sheshi plot me çuna me goca, me të rinj e të reja dhe pleq po të duash. që kërcenin e këndonin. Në një moment unë ndërsa kaloja atje ishte kënga e mrekullueshme e Xhamadanit, që kur e dëgjon në, në një atmosferë si ajo pastaj bëhet drithëruese dhe njerëzit që janë duke e kërcyer dhe duke unë e kam regjistruar me iPhone, domethënë nuk është në një kështu regjistrim profesional, megjithatë ja ku është. Ëh, uh, ka që filmo, pastaj fotografi kam bërë sa duash, po kam përshtypjen që ju keni tuajat, edhe kështu që në faqen tonë në Facebook miq të dashur, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, ja ku e kemi shkruar këtu. Thotë mirëmëngjes, si e përjetuat fitoren e mbrëmshme, na dërgoni foto me komentet tuaja, do t'i shfaqim këtu në ekran, njërën mbas tjetrës. Sot në klubin e mëngjesit neve do të flasim për atë që na entuziazmoi dhe drithëroi dje. Po, mbasi ishte një javë ku ishte përdorur fjala drithërim, tronditje, ëh, ja ku e ke. se si uh, se si ndodh vërtet dhe unë i qëndroj asaj që që thashë në fillim që mendoj që uh, njerëzit kanë nevojë të festojnë, njerëzit kanë nevojë të gëzojnë, ka arsye të pakta kur je shqiptar që të gëzosh uh, për shkak të gjërave dhe në momentin kur na jepet një mundësi për të gëzuar, e, për të entuziazmuar, pastaj ne edhe e shfrytëzojmë këtë në maksimum edhe dhe mirë bëjmë. Dhe mirë, pa po, sigurisht mirë bëjmë. Nuk e di se ku e patë juve, ku ti e pe ndeshjen Altin? Altini nuk është shumë i jo, dhënë jo, pas sportit. Jo. Nuk e bashkë së herë. Altini pa. Që jam jashtë temës. Ishte ishte pa një ndeshje ping-pongu miq të dashur midis Rusisë dhe Kinës, ishte kampionati botëror i ping-pongut. Ë, nuk e pe fare? Jo. Jo. Po ku ishte ti? Ku ku si arritet mos ta shohësh? Se kjo është është kuriozitet vetë. Po lexoja biografinë e Steve Jobs. Oh, kështu që. Do të thosha ja, mostër, po, po, mostër po. si si mos si etalon për të marrë uh, shembull. Oj oj oj, ti je ku e pe? Në shtëpi. Në shtëpi. Mm. U kënaqe? U kënaqa shumë. Nuk dole. Jo. Po e përjetova. Por e kam uh, dëgjuar dhe e kam përjetuar shumë nga afër, mm. sepse bulevardi ishte plot. Kështu që e kam parë uh, çdo gjë, e kam parë nga balkoni. Dhe çfarë, dhe çfarë e vazhdoi? Dolëm me flamur aty. Ka vazhduar deri vonë, nuk e di Tamam se, po deri nga ora 10 e gjysmë, 10 kishte akoma lëvizje. Kishte shumë njerëz. Po. Po pra se u derdhën të gjithë nëpër rrugë. Mm. U bë po, po. gurguleja e zakonshme pasaj. Në fakt një status në Facebook më pëlqeu, shumë shumë kënaqësi kur fiton kombëtarja jonë, por shumë kënaqësi kur e shikon Tiranën 90 minuta bosh. 90 minutat e ndeshjes, po, pra, që ishte zbrazët këtu. Pra janë këta si Altini. Altini lexonte në bulevard duke ecur. Po si janë? Me librin, me librin hapur në duar këtu. Mm, Steve Jobsi, paske qenë i adoptuar. Por Jobsët njerëz të mirë që e morën. Mm. E morën e rritën e bënë e bënë burrë më. Po, po, patjetër. Ej, dëgjo, do të shikojmë, do të shikojmë këtë këngën e Jennifer Lopezit. Po. E them e shikojmë. Po sigurisht se është për të parë. Është për të parë. Jo për të dëgjuar. Është një gjë, jo, kënga shumë e mirë. Ë kënga quhet Feel the Light, ndije dritën. Mhm. Por ka veshur një fustan Altin dhe fustani është i hapur, është i hapur sa sa kjo studioja jonë. Ë rrotull saj në një rreth të përkryer dhe dhe materiali i fustanit shërben për të për të hedhur mbi të, po, për të hedhur imazhe dhe gjëra, domethënë, fustani ndryshon, është është për të parë, është interesant. Okay, por pra. erdhën erdhi dita që ne do flasim për fustane këtu në klubin e mëngjesit. Ë, uh, ky program nuk uh, mundësohet nga General Dinas Sposa ndonjë kështu. Megjithatë, ky fustan është është diçka që ia vlen të flitet. Ja ku vjen Jennifer Lopez e fundit fare. Mm. Duke kënduar këngën e saj të re, është është dhe kënga është e bukur, është ti e dëgjon një herë dhe e mëson. Mm -hmm. Feel the light. Na na na na na na. na. So we bring it all është vërtet back, shumë bring bukur. it. Mm, shumë e bukur. Jennifer duket sikur nuk ndryshon fare. Jennifer tani ca thonë është 45, ca thonë është 47, Po unë nuk jam i sigurt se s'e kam 45, 45 është. Megjithatë për qoftë për 45, qoftë për 47, ajo është në si, super formë. Ajo është do të thënë 24. Po, me thënë drejtën, është ja, është e bukur, është është është e bukur. Dhe shikoj kur ka qenë e re, nuk ka qenë. E mirë ka qenë gjithmonë, nuk po them tani se s'mund të thuash që Jennifer Lopez ka qenë ndonjë ditë e shëmtuar, një ditë vet, por, por ë uh, sikur ndryshimet i kanë ardhur për mirë. Era, Ca ca njerëz sikur maturohen më bukur, se s'dua të them plaken, se ajo është mm. larg nga plakja, po është më mat, më mature tani, më tjetër gjë po prapë shumë shumë të rëndë, shumë shumë gjë e mirë. Jennifer Lopez, miq të dashur. Mirë, okay. Ë uh, le të bëjmë tani një pyetje nga Prit prit se e di. Nga prit prit se e di këto janë pyetjet nga lajmet në klubin e mëngjesit. 069 20 70 222 për ata që na dëgjojnë për t'u bërë fitues sot në mëngjes 069 20 70 222 dhe pyetja e radhës është kjo. Sa ka dalë dje? Ndeshja midis Gati? Gati. Portugalisë dhe Serbisë. Mhm. Portugalisë dhe Serbisë. Kujdes. 069 20 70 222 të gjithë kanë qenë fokusuar tek tek eh, Shqipëria. Tek ndeshja e Shqipërisë, askush nuk e di se sa ka dalë Gjermania për shembull. Po ta bëja atë pyetje asnjë përgjigje. S'e dija fare që Gjermania luante. O ka luajtur edhe Gjermania, po patjetër. Ehm, um, atëherë sa ka dalë ndeshja midis Portugalisë dhe Serbisë mbrëm? E luajtur, se kjo është e rëndësishme sepse ata janë janë skuadra të grupit tonë, për këtë arsye Rezultatet e tyre na duhen, por nuk do të komentoj më tepër se pastaj bie që të them se sa ka dalë ndeshja. Okej, okay, e themi um, më ehm, vonë atë. E themi pak më vonë. Ky është Kwabs që do të këndojë tani Walk kur të kthehemi. Do të kemi edhe anagramin për ditën e sotme. Ju përshëndesim. Headlights making me blind All of your pleasures Ora është 7:48 minuta, mm -hmm.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 Dhe fjala është Anagrama për ditën e sotme në klubin e mëngjesit miq të dashur është Mhm. Mm I vasti pite. wow. I vasti pite. Sa bukur e ke thënë. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Kjo është anagrama për ditën e Pite, pite. sotme I V A S T I P I T E. Ka tre i I vasti Pite I vasti pite Cila do të jetë dhurata, Olta? Do jetë një orë nga Premium Watches Faleminderit, Olta I vasti I vasti pite është një anagram. Ama, ama sa po. Mos. Ai tashi. Ai lëri këto tash. Kam mësuar. Ai lëri, ai. Edhe sikur, edhe sikur ta gjesh ieri, edhe sikur ta gjesh, duhet bësh të paktën na na japësh kështu Gjoja domethënë. Mirë, mirë, nuk e kam gjetur. Mhm. Mm I vasti pite. I vasti pite. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-27-12-2 0-6-9-27-12-2 Miq të dashur për ata që duan të zgjidhin anagramën është për një orë Nga miqtë tanë tek Premium Watches Kështu që kujdes është gjë e bukur është gjë e bukur Ora nga Premium Watches. Meqë ra fjala kanë një dyqan që ndodhet në rrugën Abdyl Frashëri, jo jo fort larg nga libri universitar, pika e njohur e referencës. Ëh. Mm Vetëm sa metra më tutje atje, drejt sheshit Wilson dhe ka një dyqan që është i mbushur plot me mundësi shumë të mira për dhurata. Mua më duken sikur orët janë, se për orët nuk thonë që kur blen orë ndahesh, e ke parasysh se për jo. parfumet thonë mos i bli parfum se ndahesh. E këto gjëra të bestytnitë e vogla që kanë shifrë. Eh, eh. Po, kështu që ajo është një është një vend i mirë. I vasti pite. Juve mund ta merrni falas një orë, mund ta fitoni sot në klubin e mëngjesit duke zgjidhur këtë anagram. I V A S T I P I T E. Po. Kaq e thjeshtë. Kur të kalojë pak kohë, Do ju tregoj se nuk dua ta bëj menjëherë tani, dua t'i lë njerëzit që të mendohen pak për I vasti piten, por uh, ndodh për shembull që njerëzit të futen me kokë në juridik e dalin avokat. Mhm. Mm edhe mbasi që Ndodh, dalin avokat, pastaj mund të vazhdojnë shkollën e magjistraturës, a ku di unë se çfarë, domethënë për të për të arritur në shkallë të tjera të gjyqësorit e këto me radhë kështu. Por ka nga ata që, që arrin të bëhen avokat, madje edhe partnerë në firma të rëndësishme avokatie. Mhm. Mm pa shkuar fare në shkollë. Oh, wow, wow. si se mund të. Pa shkuar fare në shkollë. Është një vajzë që e ka bër. Ju tregoj historinë e, vaj, e vajzës pak më vonë. Quhet uh, Kimberly Kitchen. Mhm. Mm po, edhe mbiemrin e ka kështu. Kitchen. Kuzhina. Kuzhina. Po, si ta ket Kimberly Kuzhina, uh, e cila ka arritur shkallë, të ngjisë shkallë karriere në në në fushën e jurisprudencës pa e bërë shkollën. Wow. Pa e bërë shkollën fare, me mashtrim, dua të them. Po, po. po vetëm pas pak. Kështu që do të mësoni se si të bëheni jurist e ndoshta gjyqtar vetëm pas pak te ne klubin e mëngjesit, pa u lodhur aspak, vetëm se duhet talent. Ej, uh, zgjimi i vështirë sot është uh, e hëna e parë mbas ndërrimit të orës, kam përshtypjen. Apo jo. Vdekje. Tam, Kështu është, e, tani do të ishte ora 7 apo jo, në Mhm. me orën e vjetër. Tani do të kishim nisur Tani do të programin kishim nisur. pothuajse. Megjithatë ora është 7:55 minuta, ju jeni me klubin e mëngjesit, në valet e Club FM në 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne kemi pyetje sot për juve, mirëmëngjesi, si e përfituat, eh, si e përjetuat fitoren e mbrëmshme është mhm. pyetja mm -hmm. dhe mund na dërgoni foto ose video nëse keni në faqen tonë Facebook facebook.com fraksion klubi mëngjesit në formën e një komenti aty vetëm bën një attach, siç i thonë, bashkëlidhni një foto dhe dërgojeni lart. Uh, po e tregoj pak për këtë zonjën Kimberly. Kimberly Kitchen është 45 vjeçe. Ka mbaruar uh, shkollën Ndoshta, mhm. thon ata, por uh, nëse e ka nëse e ka mbaruar, nuk e ka mbaruar për uh, për ligj. Rreth 10 vjet më parë, kjo uh, punonte në një kolegj, ishte ishte në punë atje si nga këta që ngrenë fonde. E ke parasysh që janë mm. këto ngritjet e fondeve, mm. është njëra nga rolet që bëjnë aty. Dhe kjo ishte në Juanita College në Shtetet e Bashkuara. Ishte 35 vjeç asokohe dhe në atë kohë filloi edhe që thoshte vërdall, e hidhte pak a shumë kështu si me stil që jam avokate, jam avokate, po mbaroj për avokate. Ndërkohë nuk shkonte fare në shkollë për avokate. Mm. Por mbas kësaj, jo vetëm që uh, u punësua diku si avokate, por por uh, në një firmë që quhej BMZ, BMZ, mm -hmm. por mhm. për uh, rreth 11 vjet ka ushtruar profesionin e avokates në mënyrë të shkëlqyer. 11 vjet. 11 vjet wow. ka qenë avokate dhe tani ka dalë uh, llafi fillim i raportuar nga mediat që Kimberly as nuk ka mbaruar juridikun fare. Madje Kimberly është pa shkollë thon ata. Megjithatë Kimberly thot un nuk e kam bërë shkollën, por jam krenare po. për punën time. Shikoni se si kam mbrojtur njerëzit. Kjo është fakt, është marrë më tepër në në ka qenë në këto në pronat e paluajtshme, këtë lloj fushe të avokatisë, mm -hmm. por e mhm. ka bërë punën shkëlqyer. Kan kanë hyrë tani kanë parë se si ka punuar dhe nuk gjejnë asnjë gabim në punën e saj. Po, por gjithsesi ajo akuzohet për për mashtrim, mashtrim sepse kishte bërë disa gjëra. Për shembull kishte kishte mashtruar uh, sikur kishte mbaruar universitetin, kishte mm. bërë një diplomë falso. Pastaj kishte bërë disa emailë falso, sikur kjo kishte komunikuar me shkollën e tjera e tjera, të cilat ua ka treguar atyre në në po, mm. atyre në në firmën e avokatisë që e kishin marrë në punë. Përveç uh, emailëve falso kishte bërë uh, falsifikuar edhe uh, sepse ka një test i avokaturës. Nuk mjafton vetëm që të diplomohesh, por mm -hmm. duhet të bësh edhe atë që quhet the bar, the bar test, që marrin gjithë avokatët që është si të thuash uh, kualifikimi me shtetin, që ti je i vlefshëm për të ushtruar profesionin, edhe çekun që kjo kishte paguar, si ai çeku që duhet të paguajë normale, edhe këtë, domethënë gjithçka ishte falso, gjithë letrat ishin për oh. falso, po të them e përkryer si falsifikatore, që mund të jetë edhe fusha e saj e re. Për këtë pjesë. Shumë e talentuar, po. Madje e kanë kërkuar pra, për falsifikime tani. Tani e mbrapa mund të punojë si falsifikatore, edhe pse nuk është me shkollë. Gjithsesi, çuna dhe goca, ne do të largohemi për një moment tani sepse janë lajmet e orës 8 kur të kthehemi këtu në klubin e mëngjesit do të vazhdojmë me të tjera. Ju kujtoj se anagrama për ditën e sotme është Iva Steve Mirë se keni ardhur këtu në mëngjesin miq të dashur 8 e 8 minuta në këtë moment unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Altinin Oltën dhe Lorin në çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Atëherë përpara se të bëjmë edhe parashikimin e motit me Oltën sot në mëngjes ne duam që të hedhim edhe atë që është zëri miq të dashur zëri Që Altini bën gati, çdo mëngjes ka një personazh, të cilin uh, e ka ndryshuar dhe bërë të tillë që të jetë i vështirë për t'u kuptuar se kush është në mënyrë që uh, të kthehet në lojë. Kështu që ju tani duhet ta dëgjoni dhe të provoni të gjeni se kush është ky personazh në 069 20 70 222. Ata jetuan bashkë gjithë jetën dhe të dy bënë një bënë një perandori letrare dhe filozofike. Atëherë janë ata të dy që bënë uh, një perandori letrare dhe filozofike, jetuan bashkë gjithë jetën thotë personazhi i ditës sotme një vajzë, nga sa kuptoj unë, një zonjë. Po një zonjë. Si ka një zonjë, një po, vajzë. Duke se e kanë gjetur zonja të vajza janë. Parë. Edhe unë e kam gjetur. Unë mendoj që e kam gjetur, por uh, nuk është fort e vështirë. Por nuk dua që të jap, uh, nuk dua që të jap ndihmë. Por mua do ishte e vështirë në fakt, po mos ta kisha parë. Seriozisht? Ah, vërtet. Por ti shikon këto? Mm. Ka problem këtu? Jo, jo, jo. s'ka asnjë problem. problem. Po. Asnjë problem. Pse ka dalë në programin tënd të preferuar? Vërtet? Po nuk e di pra ku e ke pra, parë? Jo, ka pra, parë. Është e vështirë, po mos e kisha parë. Po emrin e mbiemrin këtu. Tash se kisha parë në televizor që jo, jo. qëllon në një për shkak që unë kam parë një natë më parë dhe Altini ta ka zgjedhur një mm. klip që unë kam parë dhe e kam shumë të qartë. Mirë, kjo ndodh. Okej, në rregull. E dëgjojmë edhe një herë tjetër për ata që s'e kanë parë. Ata jetuan bashkë gjithë jetën dhe të dy bënë një bënë një perandori letrare dhe filozofike. Okej. Okay. Tani ka radhën 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Jepi Olta. Në këto momente temperatura është 8 gradë Celsius. Sot do kemi një mot fantastik deri në 17 gradë Celsius. Iva Stipite dhe ndeshja midis Serbisë ose më saktë Portugalisë dhe Serbisë ka dalë 2 me 1 për Portugalinë. 2 me 1 për Portugalinë po. që e lë Serbinë në kuotën e një pike të vetme në grupin tonë, 2 me 1 për Portugalinë kush e ka gjetur? E ka gjetur Joni 537 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Oh Joni, të lumtë. Bravo Joni. Joni. Çka ka fituar Joni? Dy bileta për Dy bileta për Cineplex. Ë uh, Cineplex të premten. Mm -hmm, të po, filmat e të premtes në, në Cineplex. Okej. Okay. Shumë mirë. Ëm um, çuna dhe goca. Jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-së. Ishte një super fitore ajo që përjetuam dje në ndeshjen midis Shqipërisë dhe Armenisë. Shumë prej jush kanë festuar e gëzuar deri natën vonë Digidon Digidon. Jo, jo, nuk po flas. Thjesht po them alfabetin. Alfabetin po. po. Shikoj kështu, oh, oh, sa fa. Ëh, digi, kështu që mund të jetë digidom, digidon. Dimi, digidom, digidon. Uh, se duhet mundohemi mm. kishëm Le të jetë si, si të dojë Si të dojë Si të dojë Si po, dakord, dakord Mirë Si të dojë Atëherë, kjo këngë që dëgjojmë tani miq të dashur është e zgjedhur nga Altini është uh, Jermaine Jackson që do, uh, Jackman, më falni And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Ora është Hello. 8:18 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së. Ju urojmë një ditë Sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni Atëherë, çfarë është duke ndodhur këtu, Ieri, me këta qen uh, Faktikisht që është rrinë... një histori shumë prekëse O, oh, okej, okay, gati Bëhet fjalë për një zonjë që e ka emrin Margarita Suarez, është nga Meksika mm -hmm. Në shtëpinë e saj ajo ka një, uh, 20 mace Miss Suarez mm -hmm. disa rituale fetare ndryshe nga të tjerët. Po. Dhe qentë, të cilët ajo është përkujdesur për shumë e shumë vite, kanë shkuar dhe uh, kanë marrë pjesë edhe ata në ritualin fetar. Dhe pjesa më e madhe kanë ndenjur jashtë, një pjesë e mirë janë futur brenda. Janë Ti po më thua mua që po gruaja u shua dhe qentë e vdiq dhe qentë shkuan në kishë ta përcillnin. Po. Dhe është vërtet shumë prekëse. Amen. Jo, e kam përshtypjen që qeni e ndjen ndoshta që po, se qentë qajnë edhe lëngojnë, po, po e di. Ndjen mungesën e dikujt që për përkujdeset. E, e dhimbshme është. Mhm. I kanë kanë shkuar. Nuk e di që e bënë dhe qentë e rrugës këtë që e bën. Mhm. Zonjës që është përkujdesur për kaq shumë vite. Faleminderit Altini. Altini ka këto. Atëherë kemi një fitues miq të dashur. Kemi një fitues të anagramës së ditës së sotme. Fituesi er, ose fituesja. Fitues është Jari dhe ka thënë pasiviteti. Bravo, bravo Jari. Bravo. Pasiviteti është 921 mbaron numri fiton orën nga Prime Watch. Është anagrama që na ishte kthyer në Ivasti Pite. Është, kështu e mbledhur kaush. Mhm. mhm. E mbushur, e mbushur me me mish dhe me gjizë deri. Ku thonë se çka ka bërë? Po mish o gjizë tani. Me kokë viçi. Unë unë e dua të pambushur. Po. Është me me mish nga koka e viçit, nga mishi i faqeve të viçit deri. Meqë e dashke kështu, s'pëlqeu me mish dhe me gjizë. Po pak gju viçi. Ka gju. Po edhe në një dhëmballë. O bo bo. Andje. Ivasti pite. Ha, urdhëro. Jeni jeni shumë të mirë. Faleminderit. Ha, je ti. Shumë faleminderit. S'ka ndonjë problem. Ndërkohë që ndërkohë që kemi hedhur edhe një zë miq të dashur, kemi hedhur edhe një zë. Apo jo. Kujdes. Ë, cilin e kanë gjetur? Monika Lubonja. Jo, nuk është Monika Lubonja. Është një është artiste. Mhm. Por nuk është Monika Lubonja. Dhe le të themi që për t'i ndihmuar është më e vag, më e madhe apo më e vogël se Monika Lubonja? Në moshë më e madhe. Më e madhe në moshë se Monika Lubonja. Okej. Okay. Kjo mund të jetë ndihmë orientuese, por mm -hmm. është artiste. Kujdes. Tam. Ata jetuan bashkë gjithë jetën dhe të dy bënë një bënë një perandori letrare dhe filozofike. Një perandori letrare dhe filozofike, miq të dashur, perandori letrare dhe kam përshtypjen që është duke folur për uh, Madame de Beauvoir mm -hmm, dhe Jean-Paul Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Unë nuk e kam parë emisionin, por ajo ka një timbër të pagabueshëm. Po, timbri i saj është i pagabueshëm. Ajo ka timbrin e saktë. Apo apo ti thua që i saktë është thjesht. Të pangatërrueshëm. Veçanti në zë që e bën të dallueshëm. Të dallueshëm, po. Okej, okay, mirë, dakor. Ë, uh, ndërkohë që unë dua të bëj një pyetje nga nga lajmet, nga lajmet. Prit prit sa e di. Po, sepse është është duke u nxehur çdo ditë më shumë edhe skena politike ndërsa i afrohemi këtyre zgjedhjeve vendore të vitit 2015 miq të dashur, dua që të pyes se sepse zoti Basha Zoti Basha ose i njohur ndryshe si Lulzim Basha, ë mm -hmm. uh, ka bërë ca deklarata në një miting të Partisë Demokratike, në një gjë, domethënë po, mhm. kështu, mm -hmm. politike. Pyetja është nga cili qytet i ka bërë këto deklarata dhe akuza dhe akuza në të njëjtën kohë. Zoti Basha, po, Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. Prej ku pra? Prej ku ka deklaruar çfarë ka deklaruar zoti Basha? Nuk na duhet fare ë uh, përmbajtja, thjesht uh, vendi. Pozicionin gjeografik, check-in-i domethënë ku ka bërë check-in. Okej? Dakord. Atëherë, kthehemi tek muzika tani. Imagine Dragons do të këndojnë këngën Shots në klubin e mëngjesit. Ora është 8:23 minuta. Ju jeni me Blendin, Erin, Altinin, Oltën edhe Lorin mirëmëngjesi që të gjithëve. Ia kalofshi mirë. Është e hënë miq të dashur dita e parë mbas ndërrimit të orës. Kënga është e bukur. E mbas pak kemi lojëra të tjera në Club FM 104. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani Ai dini se me Erin në klubin e mëngjesit Ja 10 truke për flokët të marra nga parukierët e vipave. Lajini flokët një natë më parë për kaçurela perfekte. Të nesërmen bëni kaçurelat tuaja sepse masha funksionon më mirë në flokë të larë një ditë më parë. Shtypini flokët me një peshqir për të parandaluar krijimin e kaçurelave. Nëse flokët tuaj kanë tendencë të bëhen me onde, thani flokët duke dredhur një peshqir nëpër to, por mos i fshini siç bëni zakonisht. Thajini flokët para dhe mbrapa për volum ekstra. Pasi keni tharë çdo seksion të flokëve, ripërsëriteni tharjen me ajër të ftohtë për të parandaluar krijimin e kaçurelave. Kapini me kapse flokët tuaj për të krijuar volum në rrënjë kur t'i keni pjesërisht të thata. Thajini me një difuzor, spërkatini me spray dhe pastaj hiqini kapset. Spërkateni furçën me llak flokësh për të parandaluar elektrizimin e tyre. Përdorni shampo të thatë për flokë të plotë dhe të qëndrueshëm. Fillojini kaçurelat që nga mesi i flokëve për një look modern. Nxehni gërshetat me pjastër për onde të vërteta. Spërkatni karficat me llak për qëndrueshmëri më të madhe. This is Club FM 100.4. Ah ja, erdhi Olta. Mirë se erdhe Olta. Mirë se na erdhe në në punën tënde të përditshme. Mirë se na urdhërove. Je, ke bërë kështu qejf se si. E di sa bukur dukeni nga ekrani. Je bërë kështu si si. Po më dukeni më mirë. Si ato në kohën e xhaxhit, edhe në kohën e xhaxhave të tjerë, më mba. Kush punon në shtet, e ke parasysh kthehem shpejt, një nga këto kështu. Shihni po, gjithmonë e lë numrin. Si doktoresha dhe infermiera e ambulancave që i gjen i gjen kafe për shkakun nga ora 11 edhe njerëzit që presin atje, ha, do po. vi ky urolog. Po. Ose kur të bllokojnë makinën për shemb, po. por nuk vjen asnjëherë. Kur të bllokojnë makinën ti ke parkuar, vjen po. dikush tjetër, të lë numrin e telefonit po. aty dhe më merr thot kur do të ikësh. Më merr thot kur do të ikësh. Mirë. Ne tregojmë ca do t'ju tregojmë ca imazhe të një është një shtëpi e ose një azil pleq që quhet shtëpia e me jetesë të mbështetur. Me jetesë të mbështetur, domethënë sepse i mbështesin këta njerëz që janë në mosha të thyera mm -hmm. për të për të jetuar me me me ndihmën e stafit e të tjerëve aty, sepse janë pra nga mosha 80 deri në 100 vjeç. Ëm uh, është një është një vend në Ohio, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pranë Akronit atje në Ohio, në një qytet që quhet Barbertown dhe vendi quhet Pleasant Point ose uh, azili quhet Pleasant Point dhe plakat e azilit Pleasant Point mm -hmm. kanë vendosur të zhvishen nudo dhe të fotografohen për bamirësi. Po. Për bamirësi. Uh, për bamirësi duan që të bëjnë një kalendar uh, për bamirësi i cili i cili do t'i tregojë ato në pozicione po themi tërheqëse mm -hmm. uh, dhe shitet për 12 dollar në mënyrë që ju të shpenzoni para dhe këto para të shkojnë të gjitha për të ndihmuar me njerëzit që kanë nevojë. Uh, faqja e parë për shembull Miss Janari është Maxine Garden. Oh my god. Maxine Garden që është vetëm 58 vjeç. 98 vjeç. 98 vjeç Elvin. Wow. Uh, Maxine Garden e cila ka marrë një top uh, nga këto palestrave. Kjo, uh, që kanë po, qenë në po, top. Po, po, po, po, po. Është është ai filmi. Bën të njëjtën gjë. E kanë bër, e kanë bër anglezët këtë, por uh, ai filmi me anglezët, uh, ato ishin rreth 50 vjeç. Ishin më të reja më shumë po. Ato edhe shifeshin tani këto gratë, këto gratë janë 98 vjeç është uh, Maxina për shembull, në Miss Shkurtin oh. mund të gjejmë uh, oh. Dotin. Doti wow. është uh, duke pirë shampanjë në një vaskë. Doti është vetëm 87 vjeçare. Një vaskë me petale trëndafili. Edhe me petale trëndafili, po, patjetër, edhe Doti ka gjithmonë edhe, edhe atë që i mat tensionin te dora. për, për çdo rast. Kështu që vajzat shpresojnë që edhe po ta shikojë njeri mbas Dotit, po ta shikosh me kujdes fotografinë, mm -hmm. do të gjesh që ka, ka hedhur në një karrige, dhe si gjoja pa kujdes, një, një veshje të brendshme, po, ah, është, okay. është një nga këto, këtu. Ah. Nuk e di tamam se çfarë emri kanë këto. Si një gjë mëndafshi e kuqe, një shumë joshëse, por që Doti e ka hequr, e ka hequr për ty. Edhe me detaje. Shikues i nderuar, po. po pra. Kështu që nëse doni këtë kalendar miq të dashur me goca nudo nga 87 deri në 98 vjeçe, mundet që të oh. ta gjeni online. Po. Do i keni këto fotografitë edhe në faqen tonë tek uh, Klubi i Mëngjesit për gjithë ata që duan t'i kullosin sytë në këto kullota të lashta. Okej. Okay. 12 dollar. 12 dollar është 12 dollar është e gjitha. Atëherë a kemi një fitues Olta në lidhje me pyetjen që un bëra, në lidhje me Lulzim Bashën, ku ka qenë ai kur ka bërë deklaratat e fundit politike, ku është mbajtur mitingu? Në Kukës. Është sakt. Mm -hmm. Bravo, Olta. E ka gjetur Enriku i pari, 109 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Enrik. Okej, okay, faleminderit. Ndërkohë që dua të pyes një tjetër pyetje, këto gjithashtu vijnë nga Miq të dashur nga aktualiteti, parashikohet që të dali parashikohet që të dali një ligj i ri për policinë, i cili ndryshon kriteret për uh, gradat e policëve etj etj etj. Por, sipas mediave, hyrja në fuqi e këtij ligji do të largojë kaq mijë policë nga puna. Do të largojë kaq mijë shumë, mijën jua kam dhënë unë Kështu që duam sa mijë policë mund të largohen ë për shkak të një ligji të ri që rregullon ndryshe punën e tyre. Po. Sa mijë vende puna do hapen. A jo është një koment politik që ti e bën Olta? Nuk e di un pse do që ta politizosh programin klubi i mëngjesit. Po në fakt do ikin këto policët nga puna. Do ikin. Nuk do punësojnë të tjerë. Po, po. do punësohen me grada. Nuk e di se si do ikin. Të shkolluar. Siç të thash. Hajde. Kthehemi pas pak kryenim qesim miq të dashur. Un bëj shaka me Oltën, se Olta s'merr vesh fare nga politika. Apo me, apo me. Vende vende. Kthehemi pas pak tani është Kygo Catch Your Teeth. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë uh, fantastike. Ej, uh, 8:41 minuta në këto momente dua që ta pyes Oltën nëse uh, kemi ndonjë fitues në lidhje me pyetjet që bëjmë nga lajmet këtu në klubin e mëngjesit dhe Olta më thotë se Janë 400.000 policë. Jo, me zon, po 400.000 policë. 400.000. Hajde, hajde mendje. Po mirë se kam edhe po një që më thot 1500. Jo, jo tamam. sipas mediave tani duhet të kemi një shifër, sa mijë, sa mijë, kur them sa mijë, nuk them 1.5 mijë, mm. është numri i rrumbullakosur. Shtieri. Po 400 mijë policë atij zotris që ka thënë ashtu, thuaj të bëj llogarit në një popull prej uh, 2 milionë 800 mijë. I bie pasaj që Ne paskemi gjithë policë. Të jenë gjithë policë, po. Të jenë gjithë policë, 400 mijë policë. Ej, Hello. Ehm, um, okay. Dërgo, keni menduar një fjalë për Shëradio goca? Mm, jo. Akoma jo, mirë shumë mirë. Do të tregoj pak një histori nga një video. Jo, jo, do të tregoj për një, jo, akoma s'kemi menduar se ne gjithmonë ju lëmë juve të mendoni të para. Ju e dini që ju jeni, mm. ë, uh, si thua, koka e mendimit këtu në në klubin e mëngjesit. S'ka gjë. Ë, uh, një djalosh në Washington State, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka hequr keq. Po është histori e çuditshme kjo që mund të ndodhi ndonjëherë. Mhm. Ëm, mm -hmm. uh, Sepse sepse ky ka blerë një shtëpi. Është një shtëpi e re. Tan. Për të perfekte. Shumë e mirë dhe tani mbasi e ka bler, mbasi është rregulluar në të, mbasi ka thënë ja ku u bëra më në fund edhe un një po themi pronar mm -hmm, shtëpie. Në fund ia arriti. Ka vendosur shtëpinë e tij. Ta shes. Ta shes. Ta shes sepse Uh, nuk ka kabel. Nuk shkon kabli. E ke mirë, si ti merr në telefon ore më falni. Uh, keni juve shërbim tek uh, zona e Ali Demit thonë, mm. te Ali Demi nuk arrijmë neve. Jemi vetëm te Unaza. Oh, nuk Brënda shkon kabli i internetit. Nuk shkon kabli i internetit në shtëpi dhe edhe për këtë arsye, ai ka vendosur që ta shesi shtëpinë të tërën. Sepse vet është wow. është një inxhinier softueri, mm. i cili ah, kishte shpresuar që do të punonte nga shtëpia. Por është një kompani atje për të cilën uh, gjithë njerëzit ankohen, quhet Comcast, është shumë e madhe e kablit në Amerikë. Dhe ky i kishte marrë në telefon Comcastin dhe kishte thënë, "Ju lutem shumë, a mundet uh, që të sqarojmë një gjë? Mm -hmm. uh, un kam uh, ndërmend që të blej shtëpinë në filan adresë, në filan vend. Dhe shtëpia, me thënë të drejtën, është pak e larguar edhe e mënjanuar nga qyteti, Tam. në një zonë malore atje, por është një vend shumë i bukur dhe ai tha, "Për mua shtëpia është e përkryer. Ashtu siç dua unë. Është tamam ashtu siç e dua unë, ka një qetësi absolute, unë do të punoj nga shtëpia, fus kabllin kësaj unë këtu tha, edhe tak me këtë pamjen e malit dhe të pyllit përpara, një ujëvarë që duket atje në cep, unë do punoj do kënaqem. Ata i thanë në telefon që po patjetër neve kemi shërbim atje, madje pronari i kaluar, kanë thënë ata, ka qenë njëri nga klientët tanë. Kështu që ky e blen shtëpinë dhe në mhm. momentin që e blen shtëpinë, merr në telefon, ju lutem ejani ma lidhni pak kablin, thotë. Meqenëse jam gati tani, dua broadband, i thonë ata, oh, po na fal, por ne jo, ne nuk e çojmë kablin deri atje. Ne jemi ngatruar, kur të thonë. Nuk nuk ta shtrijmë dot, i thonë. Oh, po. Po pse? Në tha, po tani si ta bëj un? Ëh. Mua njëri nga klientët tuaj më tha që ok, e shtrijmë deri aty. Po, e shtrijmë, po, ai ka ikur tha. Ai. Ai që e shtrinte deri aty. Ë, ne jemi vetëm ne tani thanë ata. Ne nuk na arrin. Por gjithsesi, gjithsesi ata e kanë i kanë dhënë një opsion, i kanë dhënë një opsion, i kanë thënë që ne mund të ta lidhim uh, kabllin, por kushton rreth 50 deri në 60000 dollarë. 50 deri në 60000 dollarë. Tmerr. Po, pika, pika. Gjithë fshatin. Nga sa duket, po. Ka thënë, "Jeni në terezi ti." Paguaj 50000 dollarë vetëm që të jetë kablli. Kështu që ka vendosur, e ka parë shumë keq, domethënë ajo është puna e tij shumë e rëndësishme, mm -hmm. se me atë punë do të paguaj për shpinën, është e po. domosdoshme. Ky nuk e do kabllin atje për për të luajtur me Sony PlayStation. Megjithëse kjo ja vlen, por uh, por e do për të punuar, kështu që ka vendosur uh, që ta shesi mm -hmm. zotëria shtëpinë me një humbje, uh, do të pësoj një humbje financiare. Normal. Megjithatë nuk kam rrugë zgjidhje tjetër. Thotë Comcasti më ka gënjyer, më mashtruan, më thanë që e bënin dhe tani nuk e bëjnë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Unë ju përshëndes, jam Blendi këtu bashkë me Jerin Artin, Oltën edhe Lorin. Ej, uh, keni parë ndonjëherë një lli pika? Çfarë? Një lli, një lli pika. Çfarë është kjo? Çfarë është kjo më? Lli pika është ndoshta kafsha, kafsha më e lezetshme që ka ekzistuar ndonjëherë. Është një kafshë shumë e rrallë, e, një foto të saj mund ta gjeni vetëm ë, në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Po një emër tjetër s'mund të kishte për këtë? Li Pika, ëm sepse ë shkencëtari që e ka zbuluar këtë, këtë kafshë në vitin 1980 3 po. ë është nga një fshat që quhet Li në Kinë. Ah. Ky është zbuluar në malet Tian Shan, është një kafshëz e vogël me dy veshë të ngritur përpjetë, ë me një hundë si me mustaqe me dy sy të ve, të zezë. Është një shkartisje e një lepuri dhe qenushi bashkë. Duket si një po tamam, si, si tamam si një shkartisje midis një lepuri dhe një qenushi, nëse mm. mund të themi kështu. Kafsha është pakës më i vogël se një lepur, mm -hmm. është pakës më i madh se një ketër, nuk është kafshë e madhe, është kafshë e vogël, jeton në male dhe në shkëmbinj dhe shumë shumë shumë e rrallë. Mm -hmm. Pothuajse e pamundur. Uh, por është zbuluar në vitin 83, atëherë është parë për herë të parë, nuk ka pasur as vizatime, as piktura të kësaj kafshe për shembull nga kohët më të vjetra që po. të thoshe që uh, siç ka të luanëve, kuajve mm -hmm. edhe statuja po të duash të mbushur. Po këtë s'e bën dot prandaj nuk. Një animaliste e vërtetë Jeri. Po Jeri. Edhe në këtë jetë jam, kështu. Edhe në këtë jetë. Mbase, edhe në një tjetër. Li pika, li pika. Është zbuluar sërish mbas mbas vitit 83 nuk ishte parë, kishte domethënë kanë kaluar gjithë ata vjet midis që u zhduk rreth 30 vjet, 31 vjet. Li pika. Dhe më në fund është rishfaqur sërish një li pika. Mhm. Nuk është i njëjti sigurisht, është një ka evoluar. Jo, kam jo? fjalën që do të thajë që para 30. Ka po. edhe pak mace. Ju çuni. Po mas e bëj bimi. Përveç qenit, të lepurit. Mund të ketë. Bashko edhe një mace me. Gjithsesi, National Geographic duket shumë shumë e gëzuar që Li Pika ekziston. Ej, mund ta shihni atje pra, një ka, shartim, siç e quan Jeri, i lepurit dhe qenushit. Që bën dhe ha karrota. Po. Nuk e di me çfarë ushqehet. Në një farë mënyre. Do ishte bukur ta kishim një këtu. Karrota dhe mish. Goca, uh, ju e keni menduar sharadion. Po. Ne kemi vetëm 2 minuta kohë për t'ua gjetur miq të dashur, kështu që luani me ne 069 20 70 222 Le të provojmë të gjejmë sharadion e vajzave. Sharadio! Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Goca, ka lidhje me sportin? Jo, jo. Është send Jeri pra. Jo. Është është njeri. Është njeri. Jo. jo. Është pjesë e njeriut. Jo. Është një mendim. Jo. Është një dukuri. Jo. Një mal. Jo. Është një vend. Jo. Nuk është send, ëh? Është më e vogël. Mos mendo për vend. Është një kafshë, një kafshë e vogël. Jo. Jo. Është një insekt. Mhm. Është një Nuk ka lidhje me kafshët. Është gjallë. Është në botën bimore. Kaq. Është një lule. Bravo. O e gjetën. Është Jeri në fakt i jo, mban ta në gojë, unë i përdor për ëmbëlsira. Po, e vërtetë. Ti Jeri sa ha në ditë nga këto? Jo, Jeri nuk e ha atë, Jeri e mban në gojë. Po pra, okay, sa mban domethënë. Po maksimumi 2 Altin, jo më shumë. Pastaj çfarë bën Jeri mbasi ja? Pastaj i kafshoj. E kafshon. Po. E kafshon. Po. E le të shkrihet apo Nuk shkrihet aty, vetëm mund ta kafshosh. Po mund ta kafshosh. Po mbasi ka. Po sikur s'ke provuar ndonjëherë. You know she's my heart I really love New York City She's lived and died So many times You know life can be real tough On my New York City But she's dashur i këndon qytetit New Yorkut në New York City. Mirë se keni ardhur në Club FM në 104. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altin, Olten dhe Lorin. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM dhe në ekranin Club TV. Është koha tani për kthimin e sharadios në fakt. Jeri uh, unë mbajta fjalën bashkë me Olten kishin menduar për uh, për sharadion e tyre Hop. Le të shikojmë se çfarë ndodh. Mund ta mbash gjatë kësaj Kujdes, gjatë kësaj hyrje në program. Është jo, për të mbash gjatë kohë. Si është për kënaqësi? Është është për kënaqësi në rond të mirë. Okej. Dakord. Okej, tani me karafil në gojë, miq të dashur do të flasim më pak tani. Ëh, sepse është kthimi i Sharadio ose vajza duhet të gjeni se cila është fjala jonë. Tonë gjeti Ema fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Dy bileta për në Cineplex për Emën. Bravo Ema. Të lumtë. Ndërkohë unë jam gati. Goca jeni gati? Gati. Atëherë gjeni fjalën tonë. Jepi vajza. Mm. Dhurata për Sharadion e Çunave do jetë nga Too Late Albania. Okej, le të themi vetëm dy fjalë për Too Late Albania. Mund ta gjeni në facebook.com fraksion Too Late Albania. E gjithashtu edhe në Instagram, është instagram.com Too Late Albania. Kërkojeni atje kanë dhurata Okay. Po Jeri mban dy, por ti asnjë s'mban dot. Nice, okay, goca jepini. Ë, uh, është një send personal apo që mund ta ndash me të tjerë? Është personal, nuk ndahet me të tjerë. Mm. Është personal. Është personal. Po. Është është është. Përdoret në mëngjes? Për, mund të përdoret në mëngjes ose në darkë, zakonisht në darkë. Mendoj më shumë. Po mund të përdoret edhe gjatë ditës. Varet po, ka dhe njerëz që patjetër. E praktikojnë dhe gjatë ditës. Po, e mbajmë në shtëpi një të tillë? Në shtëpi e mbajmë, po. Në tualet? Jo. Në dhomë të gjumit? Ndoshta. Mm, ku e ka vendin tamam? Tamam. Ndoshta në dhomë të gjumit, ndoshta në një studio te sirtari mbase. Mhm. Në në studio do të thotë që kemi apo jo. Jo të gjithë njerëzit kanë një të tillë, ka njerëz që Relativisht i butë, po them nuk është një send kështu i fort si si guri ose Po ka dhe të fortë, Iri. Mund të ketë të fortë, po. Ka të fortë. Ka të fortë. Ja. Mund të themi është i përbërë nga dy kështu. Është një s. Dy materiale. Jo një s. I fortë dhe i butë. Një s çfarë? Sfun. Jo, jo, jo. jo, jo, jo. Sfungjer enëve për shembull. Nuk është për të fërkuar, jo, nuk është send me të cilin fërkohesh. Duhet të gjejmë një herë se për çfarë na hyn në punë kjo gjë. S'kam asnjë ide. Është një send personal. Veshje. E përdorin më shumë vajzat apo djemtë? Mendoj që uh, vajzat e përdorin më shumë. Në, disi më shumë vajzat. Por është ka dhe është diçka që e përdorin po. edhe djemtë. Po, po. Edhe djemtë po, patjetër. Të rriturit. Po, fëmijët. Fëmijët jo, jo domethënë vjen një moshë dhe pastaj mund të fillosh ta përdorësh, por një fëmijë që është është një veshje nga 3-4 vjeç nuk e përdor. Nga këto që që për të prerë thonjtë apo për të mbajtur flokët apo ku di unë se çfarë. Një p. Po. Jo, nuk jo. fillon me p. Heq të keqen, po mendoj. Ah, jo, jo, jo, jo, mo, të keqen. Jo, jo, jo, jo, mund ta kisha fjalën të keqen e brendshme, të keqen shpirtërore, po. po themi Olta. Është një është një send ku mund të zbrazesh. Po tani tani edhe fare. Di. Një një o e gjeti. O e gjeti, o. A e shikon që e gjeti, e di, me di pra me. Me di, më i ri. Di la veri. Dashur di. Sot do tregoj që isha. Po. Ja na fal po të çoj. Po. Personal. Po pse? Po po mendoj për një gjë shumë të vogël. Send i vogël, thamë i vogël se s'do thoshim që është i madh. Po. I madh s'është. Ti thosh ka gjëra të mëdha blen. Po prandaj më thash. Heq të keqen. Heq të keqen. Pra, heq të keqen. Okej, më duket se u mor vesh, po. Okej, okej. Okej. Mirë, para se të shkojmë tek publiciteti, dua që të pyes Oltën se çfarë fituesish ka deri tani edhe në lidhje me zërin që kishim për ditën e sotme. Jepi që të gjithë Olta, Po. Mënyrë që të bëjmë një tjetër pyetje nga Armela lajmet. na thotë që 2000 policë. 2000 policë është Bravo, saktë, saktë, bravo saktë. Armela. Fiton dy bileta për në Cineplex, ndërkohë zëri është i Diana Çulit. E saktë. Bravo. Oh. Ata jetuan bashkë gjithë jetën. Dhe të dy bënë një bënë një perandori letrare dhe filozofike. E ka gjetur Xhelili 148 i mbaron numri, fiton një kurs fotografie tek Art Center Tiranë. Bravo i qoftë. Bravo. Ok, mirë, a, le të bëjmë një tjetër mm. pyetje miq të dashur në lidhje me lajmet në këto momente në klubin e mëngjesit. Kryeministri i vendit ka vizituar mm -hmm. këtë shtet jo fort larg nesh për të ftuar investitorë që këtej të vijnë dhe të investojnë e të punojnë në, në Shqipëri. Shqipëri. Mm -hmm. Mhm. Dakord. Okej, okay, nuk është e vështirë. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Nëse keni ndjekur lajmet pra ku është vendi ku ka shkuar, së fundmi kryeministri Rama për të ftuar investitorë të vijnë edhe të punojnë në Shqipëri. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, ora është tani 9:16. Yay! Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Sa gjëra i kam parë, sa gjëra eh, s'i kisha parë, s'i kisha dëgjuar ndonjëherë, kështu që do t'ia jap fjalën Jerit që të na tregojë edhe për këtë. Jeri na çudite. Go Unë jam Jeri, çuditur për go. vete. Mm. Bëhet fjalë për një kompani britanike e cila ka filluar prodhimin e kuletave, këpucëve dhe rripave të ndryshëm, por me një lëkurë ndryshe nga ç'mund ta kemi imagjinuar. Tani lëkura është e preferuar pastaj kur vjen puna tek po, këpucët. Kur është origjinale, më origjinale se kaq nuk ka ku shkon. Si thonë uh, genuine leather. Oh yeah. Dhe bëhet fjalë për lëkurën e njeriut. Pashë Altinin që i ra të fikët për Jo, tani, tani, ti nuk... Këto janë produkte të reja, janë marrë në punë nga kjo kompani britanike, njerëz të cilët kanë vite që merren me përpunimin e lëkurës. E lëkurës së njeriut. Dhe jo, jo, e lëkurës në përgjithësi. Tani këta do të thotë lëkurë, do të thotë lëkurë sintetike. Nuk ka më jo, jo, është lëkurë reale e përpunuar e njeriut. Lëkurë e një të vdekuri besoj. mm -hmm. janë ata njerëz që e lënë trashëgimi lëkurën e tyre para se të ndërrojnë jetë dhe më pas dikush tjetër mund ta përdorë lëkurën e tyre. Dhe në këtë rast kjo ndodh. Sa po gjyshi. Po dhe preferohet më shumë në hartën trupore njerëzore lëkura e shpinës dhe e barkut. Është e mirë e barkut. Sipas këtyre oh. specialistëve. Ke ke sipërfaqe Jeri, është është jo, mos e kam batalje. Në fakt ajo e barkut është që mund të tërhiqet. E imagjinoj. Është elastike. Kjo është mirë tha Olga, po ta mendosh. Është elastike. Ti po. vesh Për çfarë dhurojnë? Rripa. Po fitojnë lek ata të tjerët që i trashëgojnë lekët e tyre, sepse kjo do të kjo ua blen e tyre normal. Se ti jam çikë, se tash në qoftë je po lëkurë, lëkurë gjysheje, nuk është se del ose të dalë kështu si lëkurë krokodili domethën. Po, se është rrudha rrudha. Jo, jo, jo. Më që ti e heq lëkurën kur e hap, të ndos. Po. Me lëkur uh, gjysheje. Po, Altini e di sepse nuk e ka bler kuletën 14000 dollar. Sa kushton? 14000 dollar. Fillon nga 14000 deri në 27000. Kjo është nga gjërat më skizofrene që un kam dëgjuar ndonjëherë. Lëkura e gjysheve është shumë rezistente. Epo mjaft tash. Ka jetuar 90 vjet. Pyetje, është lëkura e femrave më e preferuar se e meshkujve? Nuk e di këtë pjesë. Se ka më pak lesh, e ke parasysh mund të jetë më e trashë lëkura. Thashë që Imagjinoj. punohet, depilohet përpara. E marr vesh që depilohet, po Futet pra. në disa kimikate. Pastaj se lëkurë I jep faqe që ngjyrën e është duhur. shpuar gjithë ato herë nga qimet, O bo bo. s'mund të jetë edhe aq e mirë ajo. Po se- duhet edhe ajo se Të bien të lekët. vendosim ca gurë te mina. Do një duhet të jetë gjërash. përrip ai. Unë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë këtë, nuk As un, as herë nuk mund ta fare. besoj që që Dhe- është e vërtetë. Jo se dhe është dyshoj diçka në e re raportimin që- tënd, po Mendoj diçka e që re. lëkurën e faqeve mund ta përdorin për këpucë. Duan lëkur, e duam me lëkur njeriu, ju lutem. Tani ne aman, po kjo po, ne Lady po- Gaga për shembull mund të ishte nga Lady Gaga klientët të rregullt. Shiko, po, ne ne un them duke qenë se këtu Tiranë nuk ka, do të marr një filial. Ti ke, ti ke, ti ke këta aktivistët, ke këta aktivistët distributor. Aktivistët e Pitas për shembull që ankohen edhe protestojnë kundra keqtrajtimit të kafshëve. Mm. Mënyrën se si vriten kafshët për të përdorur lëkurën e tyre etj etj. Mm. Kurse tani qenka qenka okay që të përdorësh lëkurë njeriu. Nuk është problem. Ja, ju lutem me tegel të verdh. Do me tegel të verdh. Imagjino edhe ta stilosh për shembull një palë këpuc përpara se të po, vdesësh dhe po i lë pra. trashëgimi. Ai dizenjatori para se të vdesësh. Po si do kshu kshu kshu. E zgjedh. Unë mendoj që njerëzit që janë të gatshëm uh, për të bërë kështu gjërash, Janë të dënueshëm, ata duhet të rripen. Ky ish dënimi. Dënimi i duhur. Ku ka qenë Dinama? Ku ka qenë Dinama? S'e di, në Itali. Në Itali pra, në Itali. Bravo. Kjo është përgjigjja e saktë. Redina fiton dy bileta për në Cineplex. Okej, okay, mirë. Le të bëjmë një tjetër pyetje nga lajmet miq të dashur, sot kemi bërë pyetje nga lajmet në klubin e mëngjesit për t'ju dhuruar juve. Ëh, uh, dhurata e bileta. Kush ishte për too late, cila ishte për too late, apo si këtë na shkruan? Radio juaj. Po. juaja pra dhe ka fituar Mandi ka thënë ditar. Bravo. Okay. 270 për. Mirë, kërkoni për Too Late Albania në Facebook, në Instagram, miq të dashur për të parë dhuratat që ata ofrojnë. Ndërkohë pyetja e radhës është kjo. Sulmuesi uh, Gashi që shënoi golin e fitores dje, mm -hmm. djali uh, Shkëlzen Gashi, uh, pyetja është, për cilën skuadër luan ai veç kombëtares shqiptare? Sigurisht në klubet. Mm -hmm. Pra, mhm. ai luan për një klub të huaj, po ju ndihmoj pak këtu, për cilën skuadër luan Shkëlzen Gashi, shënuesi i golit të dytë që i dha fitoren kombëtares ton dje në minutën e 81 në ndeshjen kundër Armenisë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit tani është koha për të dëgjuar nga Armin van Buuren bashkë me Sharon den Adel. Kjo është Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Wow, më pëlqen kjo kënga. Shumë e bukur është. Okej. Uh, atëherë. Mhm. Mm po na thotë Olta që ka ndodhur, desh, desh, desh ka ndodhur më e keqja e të gjithave. Ky zotria, ëm, um, që po. Po. është edhe po themi njeriu që sundon në një kuptim të mirë të fjalës, sundon botën. Hmm. Presidenti, vetë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vetë Obama. Ose pa, po, çfarë ka ndodhur? Desh ka rënë, desh ka rënë nga shkallët thotë Olta. Wow. Tani unë nuk e di nëse kjo është e vërtetë apo Olta i trillon këto gjëra, megjithatë. Tani mm. unë vetë nuk e pashë me sy. Po, po, por një video, video e pashë me këto dy sy. është treguar gjithmonë tip sportiv thonë mediat dhe ka qenë duke dalë nga avioni i tij mm -hmm. uh, Air Force 1 siç quhet kur uh, kur është penguar dhe për pak ka rënë nga shkallët oh. por e ka mbajtur veten uh, sepse prandaj thonë që është tip sportiv ndryshe nuk do ta mbante dot veten uh, ka edhe një një video të vogël që unë jam duke ngarkuar në këto momente dhe ja ku e keni zotin Obama ku 1 2 3 4 op yep. Opa. E tani, prit se kthehet edhe një herë. Opa. Opa. Ah, mirë. Është ajo më thotë mua gjithkohës. Po, është për të larguar syrin e keq. Nuk është ndonjë gjë, kupton? Ky E po shikon se ato janë 20 palë shkallë atje. Mm. Qoftë se presidenti do kishte rënë nga ato shkallët, kush e di? Do kish bërë larg kohë tumba. Mund të ah, kishte ndodhur. Po gjithsesi, Është është gjë e mirë që presidenti e ka mbajtur veten. Se do kish rënë, do ishte dëgjuar. Ja, ja, gadal, ja, gadal. Ja, gadal. Dhe mirë që është mbajtur. Po prandaj kanë vënë ato aty. Do kish rënë me kokë. Po, po, po gjëna. Nice, okay. Ehm, um, atëre, goca, tam, na tregoni pak uh, në lidhje me në lidhje me këto lojrat e fundit që kemi për këto pyetjet, a e kanë gjetur se ku luan Gashi? Po, me Bazelin. Me Bazelin, bravo. bravo. Wow, sa të mirë që janë të gjithë. Wow, çitse Altin. Aman Altin, avash. Është Sokoli fiton dy bileta për në Cineplexx. Altin, avash. Avash. Si, si lojtar turk. Altin Avash. Po, nuk kanë se Altin topa se çka ta Turqia kështu. Po ç'keni më? Ndërkohë që ieri nga ana e saj nuk do që të mbetet nuk do jo, që të po, mbetet. Është një video shumë interesante, shumë e bukur. Çfarë është më një anonime? Po kjo ieri çfarë është? Një gjë që nuk hahet Olta. Mm, çfarë është kjo? Na tregon. Një video bëhet fjalë për dy prindër që janë të rinj dhe po presin fëmijën e tyre të parë. Ajo është 14 javëshe. foshnja në barkun e nënës. Vetëm që foshnja ah, ka mësuar, po. por është një fenomen shumë shumë i rrallë në momentin që ajo ka dëgjuar zërin e nënës, ndërkohë që mm. bënte ekografin, foshnja në barkun e saj ka lëvizur duart duket sikur po i përplas. Ka bër bravo. Bravo. Bravo mami. Dhe faktikisht është një fenomen i çuditshëm që ka befasuar fillimisht prindërit, mjekët e mëdhenj. Me siguri do ketë qenë vajzë. Kjo është vetë një, është një video interesante. Bebja në barkun e nënës që përplas duart. Mm. Ej, kur Olta ishte shtatzan, pa mund të dëgjosh Isha atë kur Ne u desh ta largonim Oltën rreth tre muaj para se të lindte kështu që s'e dëgjova Ç'është e vërteta Mos kemi ndonjë surprizë, Olta Ja këto ishin, këto ishin regjistrime të vjetra. Ishin regjistrime të vjetra. Ne me planifikim familjar nuk është kështu. Kollaj që ja. Tani si bëhet me këtë punë me planifikim për burrin? Jo, jo, merret vetë ajo me këtë punë. S'ka nevojë. I ka i ka gjërat vetë në dorë. Pra. Ka, si thonë edhe gurin edhe arrën. Në fakt, Nuk e kam të dyja, po s'ka gjë. Po gjithsesi. Uh, Olta, Olta kur kur ke ti ndërmend që të ti e çan vetë arrën ashtu. Në fakt un jo më lart se sot ta thash, e ke radhën ti një herë i dashur koleg. E kam radhën un. E pse është me radhë? Familja jote. Pastaj më. Po un, po un kur e kam radhën. un që jam më i fundit në listë. Altin, siç e dëgjove, ajo tha e kam radhën un. Po, po, po. I pari. Pastaj po them. Pastaj ke po, radhën. Dashur koleg. Kështu që vihu në radhë ti. Mirë, okay. Kjo është kënga ime e preferuar për momentin quhet uh, She Keeps Me Up nga Nickelback. Miq të dashur, po ta dëgjosh ka një sample të Rihanës atje. Nigi nigi nigi, e ke dëgjuar? Ajo duhet të jetë Rihana, s'ka mm. mundsi. S'e kam kërkuar në Google, po më duket se ajo është. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit ora tani 9:40 minuta miq jeni me Blendin Jerin Altinin Oltën dhe Lorin çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 Në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s ne uh, sot uh, flisim edhe për uh, ndeshjen e ditës së djeshme fitoren e madhe të Shqipërisë ndaj Armenisë dhe gëzimin që pasoi atje. Uh, ishte ishte ishte emocionuese, ishte me të vërtetë e këndshme për të qenë pjesë e gjithë asaj që ndodhi dje, mua më uh, shkaktoi një emocion të veçantë, por kam përshtypjen unë uh, nuk isha i vetmi. Kështu që uh, juve Na tregoni pak se si e keni përjetuar. Jeri na tha nga balkoni, Altini nuk e ka parë ndeshjen akoma, ndërkohë që Olta ka qenë në shtëpi dhe është rradha e saj për të rrëfyer. Jepi Olta. Po e kam parë. E kam parë. Më ka pëlqyer. E kam parë, më ka pëlqyer. E kam golin e dytë në fakt e kam dëgjuar nga makina. Po çne ti po i. Dole nga shtëpia. Isha dhe punë. Po çfarë kishe vënë orën? Dhe u çorr fare ai komentatori me thënë të drejtën. Cili? U çorr nga gryka. U çorr nga gryka. Duke bërtitur me të madhe për golin e oh. fitores, pra. Ah, okay, mirë. Faleminderit. Po ti nuk ulërite fare. Ajo nuk ulërin. Jo. Ja. Ajo ulërin vetëm vetëm kur duhet, vetëm kur i ulërin të tjerëve. Kur na ulërin neve. Uh, Xhamadani në Elbasan ishte një video e vogël që unë e xhirova dje me telefonin tim Por uh, ja se çfarë ndodhi në Elbasan pas ndeshjes Olta nuk ishte atje, por... S'më more me vete, që të të Tarirarin tam, tarirarin tam E bukur ishte. Sa bukur e kishe bërë o zot. Amit i mahan tash. Jo, unë qëllova kot atje, po ishte ishte emocionuese. Nëse juve s'ju emocionon kjo, nuk e di çfarë gjaku blu keni në vena. Me të drejtën e bën uh, mishin kokrra kokrra. Neve i kërcitën zorrët, do le të dëgjojmë. Mirëmëngjes Jeri, jam me Altinin, me Oltën edhe me Lorin, miq të dashur, çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Keni parasysh uh, se çfarë është parajsë, çfarë është ferri apo jo? Mhm. Mm po. Kishte një kishte një shprehje, uh, mm -hmm. po themi në mënyrën se si njerëzit e ndryshëm nga kombe të ndryshme janë uh, të përfaqësuar në ato se çfarë është parajsë e çfarë është ferr. Për shembull thonë që parajsa është kur policia është britanike. Kur kuzhinierët janë italianë, kur mekanikët janë gjermanë, kur të dashurit janë francezë, edhe kur gjithçka organizohet nga zviceranët. Mhm. Mm Ose Ferri. I bie të jetë perfekte. Po. po. Ferri është thonë kur policia është gjermane. Kur kuzhinierët janë anglezë, kur mekanikët janë francezë, kur të dashurit janë zviceranë dhe gjithçka organizohet nga italianët. Ose bankierët janë, ku di unë tash, ata që mbajnë thesarin janë grekë. Ëm, um, edhe një tjetër kisha me me këtë me patën e vogël, në një një patën e vogël, pata uh, ishte patë, ishte më më tepër se patë ishte patok. Mm. Edhe aq i vogël nuk ishte, në fakt sepse ishte i punësuar. Hyn në patoku në bar, ulet në një karrige atje dhe i thotë lutem i thotë një birrë dhe një sanduiç. Mm. Ishte kohë dreke. Mhm. Mm Edhe ky që punon atje shqyen sytë sigurisht një pjatë që e kishte në dorë i bie. Thotë patok që flet. Po, thot një patok që flet, çfarë ka për të habitur këtu? Të më falni thot, po çfarë jeni juve? Unë jam bojaxhi tha ai po lyej këtë shpinë këtu përballë, vilën. Kështu që këto ditë do jem këtu edhe do vi të ha drekën. Mhm. Mm të nesërmen vjen prap patoku në bar. E thot lutem thot birrën sanduiçin si dje të lutem. Se jam i lodhur shumë tha pa pa pa, mm. po lyejm lart. E thot ai dëgjo thot, dje erdhi këtu thot një artist cirku. Edhe unë i tregova historinë tënde dhe ai do të të takojë tha. Mm -hmm. Do të të marrë ty në cirk. S'e kuptoj tha ky. Po vetë do të të marrë në cirk. Ç'i duhet bojaxhiu atij në cirk. Pa ta fliste. E shi varet se si e shikon jetën, Normal. edhe veten. Mirë, ëm, um, atëherë Olta ka fjalën tani, është momenti i fundit miq të dashur ku ajo do na tregojë se cilët janë fituesit në Bravo. klubin e mëngjesit. Jepi. Pra dje ka ndryshuar ora dhe na duhet minimalisht 3 javë për të mësuar me këtë orën e re. A. kështu thuhet? Po, vërtet?